tximino baten burutazioak azterketak euskaraz oiukatu ondoren ez dakit korrikaren indar erakustalditik indar berriturik edo etxiturik atera naizen. Bai, jende anitz bazen plazan eta bideetan are gehiago eta horrek kemena puzten dit. Eta bai, gauzak argiki eranak izan dira, agintariek ez dute ekosistema sendo bat bermatzen gure hizkuntzari. Boteredunek ez dituzte euskal eragideak babesten eta erakunde publikoek ez dute etorkizun posible baten mentura posible egiten. Euskara putzu sakon eta ilunetik ateratzeko prekaritatean ekin behar dugu eta laguntza beharrean betiko papurrak jasotzen ditugu kakaueteak zooko siminuen Diskriminazio sistemikoa eta antolatua boterekuneku zietatik praktikatzen segitzen da. Hau dena plazan erana izan da eta ausardia horrek indar harremana argitzen du. Gauzak lortzeko zeruari so egoteak ez digu balio, zerutik euria baizik ez delako jautsiko. Heldu diren bi urteetan nire alabak bere etorkizuna baldintzatuko dituen azterketak hizkuntza arrotz batean gainditu beharko ditu nik larogoiko amarkadan egin behar izan nuen bezala. Sehaskaren basuko lehen belauna animaldia eta oraingo belaundaldiaren artean gauza gutxi mugitu dela dirudi diskurtsuetan ez bada. Ogoi tamar urtez ez dugu lortu aurre iritzien mendia gainditzea, baina zer gat batetik demontre ukatua zaigu funtsezko eskubide simple hori. Azterketak euskaraz pasatzeak edo bide seinaleak euskaraz idazteak ez du frantziaren gainbeera ekerriko ez? Eta guk orain nondik heldu beharko diogu erronkari zer da hain garantzitsua hor estaduak bere indar eta baliebide guztiak erabiltzeko premia ikus dezan supremasismo zaharkitu baten itzala besterik ez bada ere, problema da gure izaera nortasuna eta askatzeko gaitasuna bera zaigula ukatua komunitate gisa eta gure izaki pentsati izaera deus ez duela antagonismo sistema bat sustatuz eta engon kortuz. Zibilizatua primitiboa, edera itxusia, gizakia animalea, langilea langabeduna, argia ilunpea eta bar, eta bar. Arraza pentsamenduaren iturria zatiketan oinarritzen da, antinomien sistema batean, funtsean, Pentsamendu dualista bat da, suri peltzeko logika baten mende dagoena sistema binario horien arazoa da espazio ambiguak eta normetatik at direnak ezabatzen dituztela kategoria kontra artean. Indizinak ikasi behar duen lehen gauza da bere lekuan gelditzea, mugak ez gainditzea, eta gainditu nahi bandi baditu bere indizena kulturari uko egitea. Egiazko kultura unibertsala pesarkatu alizaiteko, formatu nahi baldin badu. Gaitasun berriak eskuratu frantsesez egin beharko du bestela bere salbai kondizioaren preso gelituko da hor da koska. Sakur onak izan behar girela. Noizean behin nagusiaren fereka jaso alizaiteko. Eta indar metaketa baten ondorioz botere gune zonbait lortu baldin baditugu gure erriaren eta abberriaren izenean zertan babesten gaituzte botere gune hori horiek gaur egun ez dakit erantzuten argiki galderari. Zeren gure kargudunek korrikako lekukoa hartzea ezin da kontsideratu lorpen bat bezala. Irabazi eskas eta merkea bilakatu delako orain. ez mintzatzen alko gira kargudunak aragiz puzitzen hasiko direnean gure aurkako gabeko erasoei aurre egiteko postura simbolikoak ez dira egoerari aurre egiteko nahikoa indartsuak. Eskuzabaltasuna behar dugu orain eta hau aragiz eta zenbakiz neurtu daiteke. Zer sakrifikatzeko prest gira Euskararen zat. Laguneko trintxikiaren zat badakigu ogoi milioi euro. Edozen pizinaren zat badakigu amabos milioi euro. Kostaldeko autobusa irerogoi milioi euro. Baina Euskara eta Euskararen ekosistema sustatzeko zenbat zen jada zenbat zen. Sinesgarriak izateko gure aldarrikapenetan araberako erantzun bat eman beharko dugu egunen batean. Asurkia jan dezakegu pasko bezperan. Hitz handiak erabili eta armairuan gorde genuen atera eskua bihotzean baina ez dezagun maskara jantzi gure begiak ez dezaten ikusi Euskarak pairatzen duen miseria.